Nao watasema, tumeshuhudia juu ya nafsi zetu na yaliwadanganya maisha ya dunia nao watajishuhudia wenyewe ya kwamba walikuwa makafiri dhalika allam yakun rabbuka muhlika alqura bidhulmin wa ahliha ghafilun ayo ni kwa sababu ya kuwa Mola wako mlezi hakuwa wa kuiangamiza miji kwa dhulma hali wenyewe wameghafilika walikulli darajatun عملوا وما ربك بغافل عما يعملون Na wote wana daraja mbalimbali kutokana na yale walioyatenda. Na Mola wako mlezi si mwenye kughafilika na yale wanayoyatenda. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين Na Mola wako mlezi ndiye mkwasi mwenye rehma. Akipenda atakuondoeni na waweke wengine awapendao badala yenu kama vile alivyokutoeni kutokana na uzazi wa watu wengine.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 yao havimfikii Mwenyezi Mungu na vilivyokuwa vya Mwenyezi Mungu huwafikia miungu yao ni uovu kabisa hayo wanayohukumu wakadhalika zayyana likathirin من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم فذرهم وما يفترون na kadhalika hao washirika wao wamewapambia wengi katika washirikina kuwaua watoto wao ili kuwaangamiza na kuwavurugia dini yao. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angelipenda wasingefanya hayo. Basi waache na hayo wanaoyazua. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون Nao husema, wanyama hawa na mimea hii ni mwiko. Hawatokula ila wale tuwapendao, kwa madai yao tu. Na wanyama hawa imeharimishwa migongo yao kupandwa. Na wanyama wengine hawalitaji jina la Mwenyezi Mungu juu yao. Wanamzulia uongo tu Mwenyezi Mungu. Atawalipa kwa hayo wanayomzulia. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء sayajizihim wasfahum innahu hakimun alim na usema waliomo matumboni mwa wanyama hawa ni kwa ajili ya wanaume wetu tu na wameharamishiwa kwa wake zetu lakini ikiwa nyamafu basi wanashirikiana Mwenyezi Mungu atawalipa kwa maelezo yao hayo hakika yeye ni mwenye hikma mwenye kujua. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين Hakika wamehasirika wale ambao wamewaua watoto wao kwa upumbavu pasipokujua na wakaharamisha alivyowaruzuku Mwenyezi Mungu kwa kumzulia Mwenyezi Mungu. Hakika wamepotea wala hawakuwa wenye kuongoka. Allahu akbar Allahu akbar La Mwenyezi Mungu mtukufu atawaambia siku ya kiyama, enyi watu na majini, mitume wamekujieni wakikutajieni hoja na dalili zilizo wazi, na wakikusomeni aya, na wakikuonyeni na mkutano wa Mwenyezi Mungu siku yenu hii. Basi vipi mnakanusha? Nao watajibu, tunakubali wenyewe madhambi tuliyoyatenda na maisha ya kidunia yaliwahadaa kwa starehe zake na wakajikiria nafsi zao kuwa hakika wao walikuwa wapinzani. Na huku kutuma mitume wenye kuonya na kubainisha ni kwa kuwa Mola wako mlezi ewe nabii haiangamizi miji kwa dhulma yao na watu wake wameghafilika na haki tu bali hapana budi ila awabainishe kwa uwazi na awaonye na kila mtenda kheri au mtenda shari ana daraja yake ya malipo kwa anayoyatenda ikiwa kheri atapata kheri na ikiwa shari basi atapata shari na Mwenyezi Mungu aliyetakasika ndiye muumba si mwenye kughafilika na wanayoyatenda bali hakika vitendo vyao vimo katika kitabu kisichoacha dogo wala kubwa ila hulitia hisabuni na Mwenyezi Mungu mtukufu Mola wako mlezi ni mkwasi hahitaji waja wala ibada zao na yeye peke yake ndiye mwenye rehma iliyokusanya kila kitu na kwa mujibu wa hayo, ndiyo akakuamrisheni mtende mema na akakukatazeni maovu, naye ndiye muweza. Akitaka atakuondoeni na alete duniani wenginewe wakufuatia baada yenu kwa mujibu atakavyo. Wala hilo si gumu kwake subhanahu aliyetakasika. Kwani yeye alikuumbeni kutokana na uzao wa wengine walikutangulieni. Nanyi mkawa ndiyo warithi wa ardhi baada yao na hayo anayokuonyeni kwayo, nayo ni adhabu, na anayokubashirieni kwayo, nayo ni thawabu baada ya kufufuliwa, na kukusanywa na kuhisabiwa, yatakuja tu hapana hivi wala hivi, wala nyinyi hamwezi kumshinda huyo anayekutakeni siku hiyo, basi hamna uwezo wa kukataa kukusanyika wala kuhisabiwa. Ewe nabii, waambie kwa kuwatisha, Fanyeni kama mpendavyo kwa ukomo wa uwezo wenu, na mimi nitafanya kwa mujibu wa haki, na mwishowe bila shaka mtajua nani atakuwa na hatima njema katika makazi ya akhera. Na hayo watayapata watu wa haki, hapana hivi wala hivi, kwa sababu nyinyi ni madhalim na mwenyezi mungu mtukufu hakuwaandikia kufuzu waliodhulumu. Na washirikina ambao wanayaabudu masanamu wamo katika udanganyifu wa daima. Wao hufanya katika aliyoyaumba Mwenyezi Mungu mtukufu katika mazao ya mimea na ngamia na ng'ombe na kondoo fungu la Mwenyezi Mungu mtukufu wa kuwatumilia wageni na wenye haja. Na fungu jingine hulitumia katika kuwahudumu masanamu ambayo wameyafanya ni washirika wa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa mujibu wa madai yao. Ama walichowawekea masanamu huwafikia masanamu yao na hukitumia kwa ajili yao. Na walichomwekea Mwenyezi Mungu mtukufu hakifiki chochote kwa hao wageni na mafakiri. Uovu lioje huu wa hukumu yao ya dhulma. Kwani wao wameyafanya masanamu ndiyo wenziwe mwenye kuumba hiyo mimea na wanyama na hawatumii inavyostahiki hicho walichomwekea Mwenyezi Mungu. Kama ilivyokuwa hayo mawazo yao yalivyowapambia huo mgawanyo wa dhulma katika mazao ya mimea, na ngamia, na ng'ombe, na kondoo aliyoumba Mwenyezi Mungu, basi kadhalika mawazo yao yamewapambia kutokana na hayo masanamu ambayo wanadai kuwa ni washirika wa Mwenyezi Mungu. Kuwaua watoto wao pale wanapozaliwa na kuwaati waliweka nadhiri kwa miungu yao kuwachinja watoto wao. Na hakika hayo mawazo yao yanawaangamiza na yanawavurugia mambo ya dini. Kwa hivyo hawaielewi vilivyo. Na ilivyokuwa mawazo yao yamezisaliti akili zao hadi hiyo, basi wewe waachilie mbali wao na hayo wanayomzulia Mwenyezi Mungu mtukufu na kukuzulia wewe, nao watakujapata malipo ya huo uzushi wao. Na hayo ndiyo matakwa ya Mwenyezi Mungu kwani angelitaka wasingelifanya hayo. Na katika mawazo yao ni kusema kwao ngamia hawa, na ng'ombe hawa, na mbuzi na kondoa hawa, na mazao haya ya mimea ni marufuku. Hayali mtu ila wamtakaye katika utumishi wa masanamu. Hayo ni kwa madai yao ya uongo wala hayatokani na Mwenyezi Mungu. Na pia husema ngamia hawa wameharimishwa migongo yao basi hapana ruhusa mtu kuwapanda. Na juu ya hao hawalichaji jina la Mwenyezi Mungu mtukufu wanapowachinja hao ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo. Na hayo ni kwa kule kumzuilia uongo Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ushirikina wao. Na Mwenyezi Mungu mtukufu atawalipa adhabu huko akhera kwa sababu ya uzushi wao na kuharimisha kwao vitu ambavyo Mwenyezi Mungu mtukufu hakuharimisha. Na katika mawazo yao ya uongo hawa washirikina ni kuwa wanasema viliomo matumboni mwa wanyama waliowatenga, waliozuiwa wasichinjwe wala wasipandwe, viliomo matumboni mwao yaani watoto, wanafaa kuliwa na wanaume na haramu kwa wanawake. Na juu ya hivyo akizaliwa naye kisha kufa wote wanashirikiana wanakula. Mwenyezi Mungu mtukufu atawalipa kwa uongo wao waliomzulia kwa kitendo chao. Kwani wanadai kuwa kuharimishwa huku kunatokana na Mwenyezi Mungu mtukufu. Na hakika Mwenyezi Mungu anajua kila kitu na ni mwenye hikma. Vitendo vyake vyote ni kwa mujibu wa hikma naye atawalipa wenye dhambi kwa dhambi zao. Hakika wamehasiri hao walioua watoto wao kwa ujinga na kwa mawazo ya uongo bila ya kujua nini matokeo ya kitendo chao wala sababu yake na wakajiharimishia nafsi zao riski alizowaruzuku Mwenyezi Mungu katika mimea na wanyama huku wakimzulia Mwenyezi Mungu kwa kudai kuwa ni yeye ndiye aliyeharimisha. Na hakika wamejitenga mbali na haki kwa sababu hiyo. Na kwa sababu ya uzushi huu hawakuwa katika wanaosifika kwa uongofu.